COLOIOS CAI PERISTERAI COLOIOS IDON PERISTERAS ENTINI PERISTERO TROFEOE CALOS TREFOMENAS LEUCANAS HE AUTON HEC hos kai APO TES AUTES DIAITES METALE PSOMENOS. HAIDE MECHRI MEN HE ZUCHASDEN, OIOMENAI PERISTERAN AUTON EINAI PROSIENTO. Epeidee depo te eclathomenos e phthenxato, te nicauta amphigno eesasai autur ten foneen exeelasan auton. Cai hos apotuchon tes entauta trofes epanelze palin prostus colloius, cacainoi ugnoris dontes auton diato chroma tes met auton diaites apeirxan auton. Huuto te duoin epithumesas ude mias etuchen. Atar un cae hemas dei tois he auton arceistai, logisdomenus hoti he pleonexia prostoi meden o felein polacis cae ta prosonta a faereitai.